الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل عليه عدد معلوماتك وصل عليه ملء الدنيا وملء الآخرة واجعل أفضل صلواتك وبركاتك عليه وعلى ذريته وأزواجه وجميع إخوته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما بعد قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا سروران إكرام الكاتب بسیار شکرگزاری از الله سبحانه و تعالی که به ما توفیق در محفل تلاوت قرآن مجید تلاوت قرآن مجید برگزار بکنیم قبل از هر چیز شکرگزاری الله سبحانه و تعالی تشکر کنم از جناب قاری سهیل احمد حفظه الله که با صدای زیبا و دلنشین وقت این مطلبی به ما رسین که این کتاب کتاب خدایی است این نغمه گویای ایشی این آهنگ قرآن موسیقای این قرآن این آواز گویای ایشین که کلام کلام الله کلام بشر روزی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه با صدای زیبا و جذاب و قرآن مجید یواند آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمایش کو لقد اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود علیه السلام که ای موسی تو زیبایی صوت داود علیه السلام در یک بوته داود علیه السلام وقتی که قرآن کلام الله یوان کوها به حضرت داوود هم جواب مرغم مرغان تهبالتند متأثر بودند از تلاوت داوود علیه السلام و پاسخش در ای هماهنگ قرآن شود الله هیچ ذکر کو لحاظ این فهمی قاری هست انبیا علیه السلام صوتش از همه زیباتر بهترین قرائت همانی که بر دل انسان اثر بنازه و قرائت داود علیه السلام اثر بر کوه ناتا اثر بر مرغی ناتا چه برسید به انسان و قاری سهیل احمد صاحب این گونه مزمار به آین هم دهنگ بوتا تشکر از قاری صاحب و زیرگاه قرآن محترم که پیش از قاری صاحبش تلاوت کرد از حضور همه شما علمای بزرگوار مدیران مدارس رشته و شما جوانان عزیز که تشریفش یاورتا جای تشکری نیست زیر پرود یهده قرآن کلام پروردگان وظیفه همه ما این که قرآن بشکنید کنید لازم نیازی نیست که من تشکر بکنم اما رسم اداری و به همین شکلی سروران گرامی کرد یکی از اعجاز قرآن مجید همین صوت قرآن قرآن مجید کلام الله از هر نظر بالای کلام بشر هم از نظر بیان حقایق هم از نظر پیشگویی هم از نظر بیان قوانین و احکام و یکی از وجوه اعجاز قرآن مجید همین صوت قرآن اعجاز صوتی قرآن مجید مروز بسیاری از خوانندگان دنیا کسانی که متخصص در فن موسیقی در کشورهای مختلف از صدای قرآن متأثر بین جذب بین مسلمان و این چیزی که برای همه شما معلومه در اینترنت شما جستجو کنید کتاب از در این زمینه که بالاترین موسیقیدانان دنیا بالاترین خوانندگان دنیا متأثر بودند که این ساز صوت بشر ندین این کلام کلام بشر ندین که این اندازه صوت زیبایی این اندازه انزبات صوتی نظم صوتی ربط صوتی که در قرآن مجید هست در هیچ شعری نیست در هیچ سخنی نیست در هیچ کلام ادبی نیست این ویژگی قرآن مجیده قرآن هم معجزه از نظر تاریخ از نظر پیشگویی از نظر ادبیات از نظر بلاغت قرآن معجزه ای از نظر جذابیت صوتی و ما شما است در صدر اسلام بسیاری از کفار با آنکه مخالف قرآن تیم، مخالف رسول صلی الله علیه وسلم و قرآنش گوش و چیر پس شب آن حضرت قرآن روان در نماز تهجد یک گوش کو سرداران بعد صبح یک کلگرش دوچار کو قسم شوا که زد ما گوش مکنی کلام محمد اما جذابیت قرآن و ایکن شما شپد یختید یکی از مشرکان یخت و گفتی محمد تو معبودان بد و راه که تو فلان کنه تو فلان کنه تو فلان کنه بعد آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفت ای شخص گپان تمام بود این گفتی ها گفتم که من گوش بکن پیامبر صلی الله علیه وسلم با صدای زیبای و سوره تاهای باند تمامی گفت آواز کار متاثر بود مسلمان بود اول برای جنگ جیره برای مناظره یخته برای ابطال یخته وقتی که به شهر و ترگرش مردمان که تو با چهره دیگه یخته گفتی بله این کلام محمد جاذبیت خاصی هست ویژگی خاصی هست سروران عزیز قرآن هم ما باید بوانیم و هم گوشیم کنیم دو وظیفه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم از جبرئیل اشکت و هم وقتی یواند که از انسان هم قرآن از استاد و هم وقت بوالید و انتین وقتی فواید خاص هست استماعی هم فواید خاص هست الله تعالی به دو چیز دستور دن اول قیام اللیل یا ایوها المزمل قم اللیل و دستور دوم بعد از قیام اللیل و رتل القرآن ترتیلا قرآن آلسته بوان درستی بوان شمرده بوان و در جای دیگه الله فرمایش کن الذین یؤمنون به یتلونه حق تلاوته آیانی که مؤمن قرآن درست تلاوت کنند صحیح تلاوت کنند شمرده تلاوت کنند برو بران عزیز قرآن غریبه هم از نظر تلاوت غریبه هم از نظر فهم و معانی غریبه ما درس قرآن مجید هست هر روز یک شنبه بعد از مغرب ولی افراد ما معلوم بود شل پنج نم نفر پنجاه نفر گیشتره نید نباید این پنج بود به من یک جلسه هست پاکستان همه رو به من دعوتنامه گرفتند از یک مفسر قرآنی و به من اطلاع دیگه بود که در درس تفسیر ایشی ده هزار نفر الی 15 هزار نفر شریک کرد خب ما مخاصر نهیم ما طالب قرآنیم ولی حداقل صد نفری دید قرآن مجید ترجمه بود یاد این قرآن مجید از ما شما شکایت کنسر سروران عزیز قیام اجازه همشین که ما به تلاوت قرآن اهمیت بدیم وقت بدیم به معنای قرآن وقت بدیم به تفسیر قرآن وقت بدیم ما رو قرآن غریبه قرآن در مساجد غریبه قرآن در مراکز تبلیغی غریبه قرآن در مدارس دینی غریبه قرآن در دانشگاه غریبه در هر مجتمع جامعه غریبه حق قرآن بیشتر این زیشی که ما مدارس خدمت کنیم حق قرآن گیشتر این زیشی که در مراکز دینی تبلیغی دانشگاهی خدمت و حق قرآن زیشی و هنگه لحاظ همه ما در وقت تغییر بیاریم همه ما تعبد بدیم که روز حد اقل حضرت شاه ولی الله فرمایش کم توسعه کم به فرزندان وقت، که روز حد اقل یک صفحه قرآن بوانی همراه با معنا همراه با تدبر تفکر در قرآن کتاب مبارک الله یدبر آیاته وظیفه همشین که در قرآن تعمل بگوید الله تعالی به همه ما شما توفیق بدن که ما حق تلاوت حق فهم قرآن مجید ادا بکنیم تا این کتاب روز قیامت برای ما شما شفاعت بکند حدیث شریفیت که قرآن شفاعت بکند سوره بقره سوره آل عمران حدیثه به شکل یک سایبان به شکل مرغانی که بالای سر مردم تجوم جاورتر و به شکل سایه نور بالای سر انسان و از انسان دفاع کنند شفاعت کنند که الله این شخص منوانته قرآن بود برای ما بیواب بودا ما برای ایشی سفارش کرد الله توفیق بدن حق قرآن عذاب بکنین و شفاعت قرآن همه ما نصیب بود وقت نماز از سلسل گیشتر من زبان درازیه نکردم السلام علیکم و رحمت الله و